إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستكفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا أبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah na annur da ke nan wusatu Abuja don karanta littafinmu mai albarka insha Allah na hisnul muslim min azkaril kitabi wa sunna na fadilatu shaykh Sa'idu ibn ali ibn wahab al-qahtani rahmatullahi alayh bisa ga horewa da yadda da amincewa na Allah subhanahu wata'ala za mu ci gaba da karatu kamar kullum muna masu kaskantar da kai da mika kokon bara zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ya ba mu ikon yin karatu daidai da fassarawa daidai da aikata daidai muna roƙon Allah ta'ala ya yi rahama da gafara da jinƙai zuwa ga iyayenmu da malamanmu da zuriyarmu muna roƙon Allah ta'ala ya rayar da mu a kan daidai ya ɗauki rayuwar rayuwarmu kan imani dukkan wani abin da ya dame mu a ƙasar mu Najeriya muna roƙon Allah ta'ala ya magance mana matsala na rashin tsaro da ake fama da shi musamman a jihohi na arewa maso yamma da makamantansu muna roƙon Allah ta'ala ya amintar da mu waɗanda suke ta da ƙayar baya Allah ya shirye su idan ba za su shiri ba Allah ta'ala ya takaita fitina da musifa da bala'i su kare a kansu mu kuma Allah ta'ala ya kare mu ga baki ɗaya hali da ake ciki na babu da yunwa da talauci muna roƙon Allah ta'ala ya tallafa mana ya sawwaƙe wa kowa da kowa a cikin mu rayuwa wanda ke fama da abun da zai ci Allah ya sawwake masa hanya ta halal wanda ke fama da kudin haya ko kudin makaranta na yara ko kudin jinya ko wani nauyi da Allah ta'ala ya dora masa na kansa ko na iyalansa Allah ta'ala ya ba mu ikon saukewa kuma Allah ta'ala ya sauwake rayuwa ina kuma aiki da wannan dama na kara tunatarwa akan abin da ya faru kwanakin nan a nan Abuja da South East sannan da southwest wajen da ake raba abinci har ya zama sadadin rasuwar wasu bilhakika wannan jarrabawa ce mai girma da kuma yake bayyana mana halin jarrabawa da muke ciki a Najeriya in har ya kai matakin da ɗan adam yana iya haƙura da ransa a kan neman abin da zai ci watakila abincin nan ba zai rike shi ma na sati guda da iyalinsa ba to bilhakika wannan yana bayyana mana ne. cewa lalle ana cikin hali na yunwa da talauci wannan haƙƙi ne akan duk waɗanda Allah ta'ala ya ba su nauyi a kansu responsibility na al'umma daga ƙananan hukumomi zuwa jihohi zuwa ƙasa cewa mu ji tsoron Allah mu sani cewa tausayin talaka ibada ne babu abin da ke sa shugaba ya yi nasara kamar al'amura guda biyu na farko ya zama tsakaninsa da Allah yana jin tsoron Allah na biyu ya zama iya jin tausayin talakan da yake shugabanta waɗannan ababe duk shugaban da ke da tsoron Allah da tausayin talaka sunna ce ta Allah zai nasara nasarar ba wai a duniya ba duniya da lahira dukkan shugaban da bai da jin tsoron Allah kuma bai tso tausayin talaka wannan shugaba baya nasara ce sa iya daga cikin addu'a ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu dare babu rana in yana addu'a ne Allah karka ɗora a kanmu ko kan al'ummarmu mu wanda baya jin tsoronka kuma baya tausayin mu saboda babu fitina da bala'i kamar rashin jin tsoron Allah da rashin tausayin wanda ake shugabanta wannan amana ce cewa duk abin da za mu yi security da welfare su ne mafi girma haƙi da Allah ya ɗora wa shugaba na talakawansa haka yake a ƙur'ani idan muka duba a bisa ga walwala bayan kare addininsu kuma haka yake a constitution na Najeriya section 14 subsection 2 article B cewa tsaro da walwalan jama'a shine mafi girman haƙƙi waɗanda Allah ya ɗora nauyi a su Allah ya ba su ikon kiyaye wannan nauyi Allah ya ba su ikon gyarawa kuma waɗanda ake raba abinci sai mu yi ƙoƙari mu rika koyan wuraren da suke da experience na distribution na abinci ba a samu matsala ba yau shekara shida profeso baba gana umara zulmi yana raba abinci a najeriya rana ɗaya yana iya raba tirela talatin amma ban taba jiran da aka ce mutum uku ko biyar sun rasu ba so amfanin rayuwa shine duk abin da za ku yi ku duba wanda suke da experience suka saba yi sai su ba ku template ko model ko blueprint da suke aiki da shi amma abin da baka iya ba ka tada jama'a kace za ka yi to ana samun matsala amma aka samu wanda suka iya yau shekara shida Professor Babaga Razulun zai shiga local gamman ya kwana yana rabawa a raba kuɗi miliyan ɗari a waje ɗaya a kuma raba abinci tirela talatin sannan ba wanda aka ce an karya shi kaga amfaninmu a ƙasa shine mu koya a wajen wanda suka saba suka goge suka iya wannan kuma iya da muhimmanci ga duk wanda za su raba abinci ko da wuraren ibadu ne ko gwamnati ne ko masallatai ko coci da, ko kasuwanni ya zama mu rika aiki da template na waɗanda suke yi kuma a yi nasara ba a samu matsala ba Allah ta'ala shi samu wanye lafiya dukkan abincin da za a raba duk yawan san ya zama sanadin ran mutum guda ɗaya innocent baban Allah to ai an yi asara a cikinsa Allah ta'ala ya kare mu ya kuma ƙara mana zaman lafiya a ina za mu tashi ustaz na'am babi na shida. a kansa za a tashi babi na ɗari da ashirin da shida bismillah in ka gane wurin ni dai ina ga kamar mun karanta shi wannan a sati da ya gabata ba mu yi babin a kama a kansa muka tsaya oh ba karanta shi ba ko an karanta ko yawwa an karanta shi ba har ina maganar hadisin wailul lil ba min sharrin qad ba, cewa an buɗe radim na juji wa majuj ba hana hane haka da ya tsata, wanda ba ke ce la ilaha illallah wailul lil ai ina gana ya, ina ga kamar na yi bayanin hadisin nan in dai ba a mafarki yi ba oh yi ko to Allah ya muku albarka ina ka yadda da an yi shi ustaz ya kake maganar nan ni ba na jin dafa yanzu ka yawwa a ramma ai a dan daga buriya sake faɗa mu ji ya yace an yi shi an yi shi an yi shi <laughs> Allah shi sa mu wange lafiya ina za a tashi babi na 127 don haka sai ka shiga wajen ma yaqulu anta zalim أو نحن بسم الله والله أكبر اللهم منك ولك اللهم تقبل ما يقول عند الذبح يقول عند الذبح أو النحر أو النحر بسم الله والله أكبر بسم الله والله أكبر اللهم منك ولك اللهم منك ولك اللهم تقبل مني اللهم تقبل مني za mu tashi a darasi na arba'in a littafin hisnul muslim min azkaril kitabi wa sunna na fadilatu sheikh sa'id ibn ali ibn wahab al-qahtani rahmatullahi alayh yau muna 20 ga watan jumada asani shekara ta 1446 daren 21 ga wata babi na 127 qala al-muallif rahimahullah wannan bawan Allah mai wallafa littafin yace ma yaqulu inda zabhi aw an-nahar abin da yake fada ko babu ba abun da ake fada inda zabhi lokacin da za a yanka dabba kaman dabbobin da ake yankawa kaman kaza ko tolotolo ko zabi ko tumaki ko awaki ko shanu kaga duka waɗannan jinsin dabbobi da ake yankawa ne lokacin da za a ɗora wuka a yanka su me ake fada a wannan lokaci wannahar da kuma abin da ake fada lokacin soke dabba shine annahar inda za a dauki wuka a soka a wuyan dabba akwai dabbobin da yanka soke su ake kamar rakumi shi rakumi ana soke wajen wuyansa da kafadarsa ne wajen nan ake sokawa za a caka a jiki a soka su kuma sauran ana yanka su ne da wanda ake yankawa da wanda ake sokawa duka addini ya karantar da mu in za mu yi mu rika jin tausayinsu ka ɗauki wukar da za ka yanka ta zama kaifaffiya da in akwai wahalar da dabba za da sha a cikin sakan uku an kammala shi daga an ɗora sai a yanke ba daidai ba ne ka ɗauko wuka da take tsohuwa ba a kaifa ta baka yi ta gurdawa gurdawa ba haka ba ne imani shi ne ka sawwaka wa ita kanta dabbar da aka halatta maka ci namanta wannan shi ne imani ka sawwaƙa mata ka tausaya mata to idan kai wannan da ikon Allah ka yi mai ka yi imani mafu. tayyib don haka wannan addu'a ce ta yanka dabba wannan hadisi na addu'a na yanka dabba iya da muhimmanci iya da sauki amma mutane da yawa a cikin al'umma ba kowa ya san addu'a da ake in za a yanka ba mai iya yi wakuncin rayuwa ɗin ya sa yanzu akan daɗe ba a yankan ba wani yankan daga layya sai layya ba kowa yake da halin da duk lokaci zuwa lokaci zai sai wani abu ya yanka ya ci a gida ko ya yi sadaka ba ko ya ci wani ko ya sadakar da wani ba kowa ke da halin da za a ka za a yanka ba a da rayuwar da ɗan sauƙi ko babu kuɗin ana kiwo kuma akwai sanadi da yawa da ke sa a yanka akwai gidajen da duk yaro da ya izu ɗaya a ƙur'ani za a ɗan yanka a dafa abinci ko kaji ne da shinkafa a kai makaranta a yi sadaka in aka yi kaciya wa yaro da 'yan uwa za su yi ta kawo kaji babarsa waje kaza ummansa waje kaza daga kawai an kawo a kaciya wani sai ya samu kaji talatin ko arba'in ko saba da haka wanda ya samu kaɗan ada yakan samu biyar shida bakwai ko abin da ya kama da haka to yanzu kusan an shiga halin da kusan kowa da kansa yake fama hatta wannan sadar da zumuncin ya yi karanci masu wadatan ba ruwansu da zumuncin marasa wadatan da ke son sadarwa kuma da dama Allah bai ba su ikon sadarwa ba sai zama yankan ya yi karanci alayyan ma sai wanda fa ya dage ne a yanzu ba kowa yake da halin da alayya zai sai ko da taure taure ne yanka a gidansa ba bare a je sayan babban rago balle a yanka saniya ko a soke rakumi wannan yasa sanin addu'a din yayi yi saboda mu'amala da yankan yanzu ya yi mai ya yi ƙaranci da duk wanda ya kai shekara sha bakwai sha takwas a gidansu ya saba yanka za a ce ku yanka kajin nan A'a ku yanka kaza ne ‘yan kaciya a ka ya Haɗa haddan za a yanka za a yi sadaka ko a gida ana kiwo wata ta kasa an yanka ta to yanzu ya yi karanci Allah ta'ala ya ƙara sauwaka mana rayuwa gaba ɗaya. addu'a da ake yankawa a wannan babi hadisi ne riwaya na Anas bin Malik radiyallahu anhu hadisin iya wurin Imam Muslim rahmatullahi alai hadisi na 1966 manzon Allah tsira da aminci sabbata a gare shi ya karantar da in za a yanka dabba sai a ce bismillahi wallahu akbar bismillahi wallahu akbar bismillahi wallahu akbar hadisin Anas bin Malik radiyallahu anhu a wurin Muslim hadisi na 1966 sai a ce bismillahi da sunan Allah wallahu akbar Allah ne mafi girma Allah shine wanda yafi kowa girma bismillahi da sunan Allah in mun duba bismillah wannan abu ne sananne kusan abubuwa da dama da bismillah muke farawa cin abinci ne wani lokaci shiga gida ne fita a gida ne kwanciya ne azkar da dama sukan fara da bismillah uwa uba a karatun qur'ani a farkon sura muna da bismillah guda 113 a cikin surori 114 in mun da suratu tauba ko suratu bara'a babu wata sura a ƙur'ani da ba ta farawa da bismillahir rahmanir rahim na ɗaya kenan na biyu mu kiyaye a inda shari'a ta ce bismillahir rahmanir rahim in mun zo sai mu ce bismillahir rahmanir rahim inda kuma ta ce bismillah ta tsaya to idan muka zo ruma sai mu ce bismillah mu tsaya ita shari'a in zaka bi ta ba a mata kwaskwarima yadda nasu ya kawo haka ake yi in ka zo karatun Qur'ani ba dama ka dauki na yanka ka ce bismillah alhamdulillahi rabbil alamin ka fara bai yi ba sai dai yi, "Bismillahi rahmanir rahim in ka zo yanka ko ba imani ne ka ce "Bismillahi rahmanir rahim wallahu akubar a'a sai ka tsaya iya bismillah wallahu akbar saboda su abubuwa na ibada a ka'ida tauqifiyya ne bi ma'ana ba a so ka ƙara ko ka rage iya inda aka tsaya nan zaka tsaya amma abun da yake babi na mu'amala da ba ibada ba babi na mu'amala to anan ba tauqifiyya bane kana iya yin abun da kake ga ya dace sai dai mai babin mu'amala shi kuma sai a ce yayi kaffa kaffa kar ya saba wa shari'a amma a ka'idan mu'amala ba mutum baka challenging din abun da yayi sai ya ce maka ibada ne sai ka ce to ina aya ko hadisi bisa ga fahimtar magabata amma in mutum yi abu bai ce maka kazan da na yi ibada ba ne to ba ka da ikon ka kalubalance shi yau in ka tambayin waye ce ka sa zanna bukar sai in ce sanya kaya ne diresin ne kana da hadisi ai ban ce maka ibada ba ne sanya zanna bukar balle ka kalubalance ne. kana kalubalantan wanda ya abu ya ce ibada ne wanda bai ce ibada ba ne sai ka ce ok to in mu'amala ne ka yi kaffa kaffa har ka saba wa shari'a so da ka bismillah ana fara abu da yawa da ita karatun ƙur'ani bismillahir rahmanu rahim in ka karanta ƙur'ani a wuni za ka karanta ta wani lokaci ɗaya biyu uku hudu a karatun sallah ma sai mun yi bismillah ake karanta fatiha a magana mafi inganci kuma sunayen Allah ne masu daraja ukun nan Allahu arrahmanu arrahim shi yasa Sheikh Muhammad Salih al usaimin al wahabi At-Tamimi rahmatullahi alai yana cewa na rada wa ƴaƴana sunaye dogaro da sunayen Allah da suka zo a suratul a cikin bismillah ya sa wa ɗansa abdullah ya sa wa ɗansa abdurrahman ya sa wa ɗansa abdurrahim koyi da sunayen cikin bismillah na Allahu arrahmanu arrahim alhamdulillahi rabbil alamin nima ina da abdullah ina da abdurrahman ina da abdurrahim ina ma da amatullah so duka waɗannan sunaye ne da suke da daraja musabban abdullahi abdurrahman kaga ya zo kai tsaye a cikin hadisi wanda yake ingantacce so duka sunan Allah suna da daraja amma wanda suka zo a basmala ana ba su matsayi na musamman saboda akwai hikimar da yasa Allah ta'ala ya ambace su daga ciki akwai nuna kadaituwar Allah na biyu da kuma nuna tausayi da jinƙai na Allah zuwa ga dukkan halittunsa a duniya kuma zuwa ga muminai a lahira mafhum tayyib bismillah da sunan Allah akwai bismillah a cikin Qur'ani banda na farkon Qur'ani a ina kenan bismillah majriha wa mursaha zai zama cikin wata sura suratu hud aya ta nawa aya ta 41 qalar tabu ko bismillah majriha wa mursaha haka ne kaga bismillah ne aya ta 41 hudu bayan ita akwai wata sai ta namli ko innahu min sulaimana wa innahu bismillah kaga an samu bismillah ana tare da ta taji har karshe suratul naml aya ta nawa aya ta 30 Allah ya muku albarka ta suratul naml da Allah ka ce bismillah din nan bismillahir rahmanir rahim a karkashin tafsirinta Muhammad bin Muslim bin ubaidullah bin abdullahi bin shahabi zuhuri rahmatullahi alaihi da yazo karkashin ayat da yake cewa alzamakum kalimatat taqwa sai yace kalimatat taqwa da Allah ya ce ya lazimta musu nan ita ce bismillahir rahmanir rahim kamar yadda yake suratul fatih ayata zai zama 26 kenan sai yace wannan kalimatut taqwa a fahimtarsa shine bismillahir rahmanir rahim wasu sun fassara da kalmar shahada amma shi ya fasara ta da bismillahir rahmanir rahim dan me dan a karanta qur'ani sura 114 sai kai bismillahir rahmanir rahim akalla sau 114 saboda 113 a farkon sura ga kuma ta aya ta 30 a cikin nahali namli a cikin namli kaga kai 114 mafhum tayyib don haka addu'ar yanka shine bismillah wallahu akbar akwai magabata da sukan bada guidance dukkan abin da ka zo za ka yi shi na alheri ba ka san addu'ar da ake a wurin ba gabanin ka fara ka ce bismillah in ka kammala ka ce alhamdulillah ka fara da ambatan sunan Allah ka rufe da yabo da godiya ga Allah ka fara da bismillah in ka kammala ka ce alhamdulillah mafhum tsayyib don haka bismillah wallahu akubar. in an tsaya anan aka yi yanka yanka yayi in aka ƙara da allahumma allahumma minka walaka Allahumma taqabbal minni ya Allah wannan minka daga gare ka ne walaka kuma naka ne yankan da muke yi Allahumma taqabbal minni Allah ka karbi wannan daga gare ni abin da ya fara daga Allahumma minka walaka kuma riwaya ce ta Jabir bin Abdullah radiyallahu anhu hadisin kuma iya cikin sunan na Imam abu dawud rahmatullahi alai a hadisi na 2775 a nan kuma an samu wannan ƙarin ya zo lokacin da fiyayyen halitta tsira da aminci sabbata a gare shi ya yanka dabba ce dabbobi guda biyu na layya sai ya yi wannan ala ayi hali in kace bismillah wallahu akubar kai yanka ya yi, in kace bismillah wallahu akubar allahumma minka walaka ka tsaya yi, in kace bismillah wallahu akubar. اللهم منك ولك اللهم تقبل مني wannan shi ma yayi mafhum tayyib Allah shi samu wani lafiya babi na 128 na'am أعوذ من شر ما خلق وبرح ودرق ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرض فيها ومن شر ما ذرأ في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر الليل ومن شر والنهار ومن شر كل طارق إلا طارقا إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن ما يقول يرد كيف ردت الشياطين لرد كيد مردة الشياطين أعوذ بكلمات الله التامة أعوذ بكلمات الله التامة التي لا يجاوزه إن ربه ولا فاهم ميتين إلا قالبا يقوم بخير بخير يا رحمن babi na ɗari da da takwas ma ya ƙolu liraddi kai da yake faɗa ko sunna ta karantar don neman kariya da tunku da sharrin shaidanu musamman mugaye masu tsananin taurin kai kamar da muka sani a cikin halittu na Allah imani geji-geji ne wani ya fi wani imani ‘yan adam daraja-daraja ne wasu sun fi wasu nagarta wasu sun fi wasu halaye na ƙwarai to a cikin shaidanun ma haka ne akwai manya-manyan shaidanu wanda ƙaramin shaidan ma in ya gansu yana jin tsoronsu kuma shi ma idan suka yi abu sai ya tausaya saboda sharrinsa da bala'insa bai kai nasu ba fashe sa akwai manyan shaidanu a mutane akwai manyan shaiɗanun insi a aljanu akwai manyan shaiɗanun jinni Mafu, tayyib haka wannan addu'a ana faɗanta ne lokacin da kake ga kaidin shaidan yayi yawa yana tunkaranka ko ranka na umarninka da mummunan abu mafiya yawa shaidan ne don Allah baya umarni da alfasha ko kada duk lokacin da kake jin ko imaninka akwai shakku to sharrin shedan ne lokacin da kake jin kaman ka tashi kawai ka saba wa Allah sharrin shedan ne lokacin da munanan ayyukanka suke burge ka sabon Allah yake burge mutum har yake iya bayyana wa duniya ta gani yana sabon Allah ba abu da ke sa wannan sai sharrin shedan kaga sabon Allah da mai imani yana jin kunyan Allah ya ganshi yana yi bai ma so a sani amma akwai wanda yake bayyana sabon Allah iya cikin nutsuwa ba abin da ya dame shi ai kai ka san shaydancin ya kai shaidanci Allah shi kare mu daga kowane irin shaidanci Allah shi samu wanye lafiya wannan addu'a ana karanta ta lokacin da ake neman tsarin Allah daga shaidan hadisi din ya zo shi a cikin ta tahqiqi na tahawiyya littafin imamu tsahawi rahmatullahi alai idan muka duba ta haƙiƙi na sheik arnaut a shafi na ɗari da da talatin uku ya tabbatar da cewa hadisin iya da inganci da ya ta haƙiƙin isnadinsa muna da manyan arnaut guda biyu akwai abdulkadir arnaut akwai shu'aibul arnaut kuma duka ‘yan uwa ne suna daga cikin manyan malaman hadisi a wannan zamani da suka yi wa hadisi hidima irinsu irinsu sheik muhammad nasiru dinin albani rahimahullah wanda ya rayu a siriya da jordan irin su Sheikh Ahmad Shakir Allah ya ji kansa shi ma babban malamin hadisi ne wanda mai yiwa da yayi tsawon kwana da yawa ya kammala ayyukan da yake yi akwai tsammanin watakila da a karnin nan ba a yi mutum kamar sa ba da akwai wannan tsammani waɗannan manya-manyan malamai ne na hadisi a bayansu akwai irin su Sheikh Abu Ishaq al-Huwaini shi yana raye watanni da suka wuce kaɗan na gana da shi a ƙasar Qatar yana zaune a wurin akwai su da dama akwai irin su Sheikh Salim bin Eid al-Hilali irin su Sheikh Ali Hassan Ali Abdul Hamid duka waɗannan suna da kokari da bincike a bangare na hadisi waɗanda suke rayi Allah ya kara wa rayuwarsu albarka ya kare su daga shedan waɗanda suka rasu Allah ta'ala ya gafarta musu ya ji kansu to a ta hakikin dai a cikin sharha na tahawiyya a shafi na 133 ya tabbatar da ingancin wannan addu'a cewa hadisi ne da yake ingantacce mafhum tayyib cewa duk lokacin da shaidan ya tunkare ka sai ka karanta cewa a'udhu bi kalimatin lahil tamma allati la yujawizuhunna barrun wala fajirun min sharri ma khalaq ina neman tsarin Allah da kalmomin sa cikakku waɗanda barrun mutum na ƙwarai wala fajirun ko na banza bai ise iya ketare su ba sai da izinin Allah muna neman tsarin Allah daga sharrin dukkan abin da ya halitta abin da ya halitta da ke da sharri dalilin wannan hadisi din akwai sahabi Abdurrahman radiyallahu an wanda shi ya ruwaito shi cewa wani mutum ya tambaye shi anna rajulan sa'alahu wani mutum ya tambaye shi cewa lokacin da shaidanu suka tinkari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai aikata muji ji addu'a fiyayyen halitta wani lokaci yana zaune saboda karantar da addini da yake yi da shari'a da ake samu da makamantan ayyuka da yake na community services a duniya sai zama shaidanu sai suka yi mitin sai suka ce ya dace su yi kokarin halakar da shi a daidai lokacin da suka yi niyan halakar da shi yana zaune a cikin sahabbansa a bakin wani tafki haka ko bakin kwari ko bakin wata korama sai suka dauko wuta za su zo su kona shi kawai a zo a same shi da wuta a kona shi ya kone gaba daya kowa ya huta saboda shi mutumin banza kullun ya dauka gushewa na kwarewa hutawa ne shi haka da banza yake ji gushewa na kwarai hutawa ne yanzu akwai wanda a duniya ba abun da ya tsana kamar yaji an ce Allah ya ce annabi ya ce wai shi gani yake wai masu cewa Allah ya ce wai suna hana freedom ne <laughs> to da Allah ina freedom zazzabi ya buge ka ko baka isa kai maganinsa ba ina freedom kana da diabetes ina freedom idan ka jin yunwa dole sai ka ci abinci ina freedom in ka ji bacci dole sai ka yi ina freedom kudi ya kare account ɗinka kuma ana bin ka bashi duk ina freedom nan ai a halittan jikinmu ma mun tabbatar da cewa freedom iya da limitation saboda akwai abin da ba haka kake so ba kuma in suka faru dole su faru a shikenan har halittan ɗan adam ta nuna freedom akwai iyaka kuma fa haƙiƙanin freedom wallahi ne ka zama bawan Allah na kwarai duk wani freedom a duniya wai da zai sa ka saba Allah wallahi yaudara ne haƙiƙanin freedom kada wai ne misleading ɗinka ne ka bi Allah kuma ba wanda isa yana ka bi Allah shi ne freedom ina freedom mala'iku na tare da kai duk abin da kai za a rubuta ina freedom nan ga raqibun ka ina freedom a ciki ka yi sabon Allah a rubuta ka ki sallah a rubuta ka yi zagi a rubuta ka kalli sabon Allah a rubuta ai babu freedom ai freedom da za ka yi da'awa shine ka shiga wata duniyar da dukkan mala'ikun Allah ba sa gadin mai kake aikata balle su rubuta to nan ka samu freedom as long as abinda muke ana rubuta mana na alheri ko na sharri to da'awar freedom ƙarya ne shi haƙiƙanin freedom ɗin gaskiya shine manufar halittar na wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun nazariyat aya ta 56 mu zama haƙiƙanin bayin Allah shine freedom ɗin kawai ka zo duniya dan ka bauta Allah to ka tabbatar ko ana ha maza ha mata ha mata maza kana cikin bautan Allah shine freedom wannan shine hakikanin freedom manufar zuwan mu duniya bautan Allah to za mu bauta masa kuma ba za a hana mu ba to shine mun samu freedom mafhum tayyib sai suka zo ga fiyayyen halitta da wuta za su ƙona shi suna zuwa sai karanta wannan addu'a ozu bi kalimatin lahil tamma allati la yujawizuhunna barrun wala fajirun min sharri ma khalaqa wa bara'a wa zara'a wa min sharri ma yanzulu minas sama wa min sharri ma ya'ruju fiha ومن شر ما ذرأ في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن sai karanta wannan addu'a dai karanta sai Allah ya kare shi daga sharrinsu yana cikin sharta hakikin tsahawiyya na arna'u shafiya 133 da ya wannan sai Allah ya kare shi daga gare su mafhum tayyib a cikin dukkan halittun da Allah ya yi wace halitta da fi sharri hmm? su ne shaidanu a cikin dukkan halittun Allah waɗanne halitta ne jinsinsu gabaɗe suka fi kowanne bautan Allah da ɗa'a zuwa ga Allah su ne mala'iku so in ka ɗauki aljanu a shaidanu su suka fi saɓon Allah sannan mala'iku su suka fi bautan Allah amma kuma Allah ya ɗaukaka darajar annabi Muhammad a kansu amma babi na ibada babu wanda ya kai su a shayatsin kuma sun fi kowa sabon Allah so da wannan ake kariya shi sa shaidanu sunansu ya yi ta maimaituwa a ƙur'ani don a bayyana mana sharrinsu mu yi taka tsantsan da su idan yanzu ka tashi ka ce za ka tafi spain ka je barcelona kallon kwallon kafa za a yi barcelona da real madrid sai shaidin ya ci aje kamar da Allah nawa ne take din take ɗin ba fan dubu biyar ne ma business class a hotel accommodation just 2000 pounds ya ishe ka shiga stadium din 500 pounds sai maka lissafin fan biyar. in ka yi lissafinsa a naira kusan nawa zai zama eh sai yi maganan kusan naira miliyan 40 ko 50 sai ce maka ta yi ba damuwa kawai ka je ne a ciki amma aka bu ana ce a taimaka fi sabilin lazis <laughs> ai shi aikin Allah nan fana Allah baya kaɗan. <laughs> wanda ya kashe fan 15000 sai an zo neman taimako wallahi daga kaji sai su matsa da nemo wafi sabilillah za a gyara masallaci sai dan cire biyar in ya bayar next da sai ce wai kwamitin da ke tara kudin na ya dace fa ya zama akwai audit ina kudin ya shiga wai za a binciki kwamitin ta ya ba da biyar yanzu ya zo wai sai an yi auditing account din masallaci kuma anan zai bala'i mu fa akwai ka'idan accountability mu ba mu ba da kudi inda babu accountability wani kuma an ce a taimaka sai da ya ce ta ainihin lafiya ma wannan a ba sai ka sai ka dan matse sai ya kawar da kansa amma zai je ya kashe naira miliyan hamsin a kallon wasa ɗaya daga business class da zai shiga zuwa accommodation zuwa feeding zuwa gate fee amma a kan hanyar Allah ko ba zai iya kashe naira miliyan ɗaya ba a rayuwarsa duk wannan ya cikin sharrin shaɗa. in za ka yi saɓon Allah sai karkajin encouragement ana zabura kamar kaman jakin sayarwa idan za ka bi Allah sai ka ji ka zama kamar hawainiya duk sharrin shaidan ne baya barin mutane sau nawa sunan shaidan ya zo a ƙur'ani da dukkan mustashka daga gare shi hmm? na? saba'in da daya ya fi haka sai ka ɗan rage kaɗan abin da ka bada ustaz isa takwas ne to abin sha'awa shi ne shaiɗan ya zo takwas, mala'ika ya zo takwas. wannan sun fi kowa saɓon Allah wannan sun fi kowa bautan Allah kamar yadda duniya ta zo biyar a ƙur'ani lahira ma ta zo biyar. wannan iya daga cikin mu'ujizatul ƙur'an in ka bi statistics na ƙur'ani za ka sha mamaki kai ka tabbatar wallahi ba maganar ɗan adam ba ne wannan accuracy da precision da consistency wallahi babu ɗan adam da ya a duniya duk iya maganarsa kuma ko shekara miliyan yana ba zai iya wannan ba wallahi kai ka san maganar ta Allah ne kuma domin shi Allah ai Allah ne babu kokanto akan haka Allah mun gode maka don haka a'udhu bi kalimatin lahil Mat muna ina neman tsarin Allah da kalmominsa cikakku allati wanda la na barrun wala fajirun babu barrun na kwarai wala fajirun ko na banza da isa ya ketare iyakar Allah muna roƙonka Allah ka kare mu min sharri ma khalaqa daga sharrin abin da ka halitta wa bara'a da kuma sharrin abin da ka samar wa zara'a ko katsirar tsirar wa min sharri ma yanzilu minas sama ka kare mu daga sharrin abin da ke saukowa daga sama kaman as-sawa'iq irin ƙara na araduwa ko abin da ya kama da wannan wa min sharri ma ya'ruju fiha ka kare mu daga sharrin abin da yake haurawa cikin sama daga ƙasa dukkan wani abin da ke haurawa sama daga ƙasa Allah ka kare mu daga gaske akwai su aljanu ɗin da shedanu wa min sharri ma zara'a fil ardi Allah ka kare mu daga sharrin abinda ka halitta zara'a nan ai khalaqa fil ardi ne ka kare mu daga sharrin dukkan abinda ka halitta a bayan kafa dukkan halittu kowanne da irin alherinsa da irin sharrinsa wa min sharri ma yakhruju minha ka kare mu daga sharrin abinda ke fitowa daga cikin ƙasa dukkan wata halitta da ke fita daga ƙasa Allah ka kare mu daga sharrinta wa min sharri fitanil laili wan nahar ka kare mu daga sharrin fitintunun dare da rana wa min sharri kulli tsarikin ka kare mu daga sharrin dukkan wani mai kwankwasa ko mai bugawa ko mai nokin illa tsarikan sai dai mai kwankwasawa bi khairin da alkhairi ya rahaman ya kai mai rahama Allah ta'ala ka kare mu daga sharrin shaidanu shi ma iblis sunan shaidan ne akwai iblis akwai shaidan shi iblis ya zo sau goma sha biyar na'am wallahu ta'ala alam babi na بسم الله الاستغفار والتوبة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله إني أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة الاستغفار والتوبة الاستغفار والتوبة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله إني لأستغفر الله إني لأستغفر الله وأتوب إليه وأتوب إليه في اليوم في اليوم أكثر من سبعين مرة babi na 129 cikin hisnul muslim المسلم الاستغفار wa tauba neman gafara da kuma tuba Tsayi neman gafara da tuba menene bambanci tsakanin al-istighfar wa tauba tare da cewa suna da alaka da juna amma menene bambancin su ustaz Isa za ka yi kokari tafaddal ai yanzu ba definition kake ba mu kana ba mu relationship tsakanin su ne malam za a takaice istighfari shine talabul maghfira min Allah in duk abin da kai kake roƙon Allah ya yafe maka kurakuranka kuma ya boye maka kasawarka ya yafe maka kurakuranka ya bunu ya kuma boye maka kasawarka sunansa istighfari at-tauba kuma shine koma wanda kake zuwa ga Allah lokacin da kake barin sabon Allah so time da kake barin sabon Allah zuwa ga biyayya gare shi to sunansa kai at-tauba lokacin da kuma kake neman Allah ya yafe maka abin da ka kuskure kuma Allah ta'ala ya boye maka kasawarka to sunansa istighfari mafhum tayyib darasi da ke da muhimmanci mu kiyaye in an ce tuba da istighfari ba fa wai dan tasha ne ko kuma niga ne ko dan duniya ne yake yi ba fa a'a asalin gogaggun bayan Allah na kware ba sa rabuwa da istighfari da tuba saboda yanayin halittan da Allah ya mana daman halittar dan adam akwai nau'in kasawa a cikin ta duk ka bahaushe yace tara kake baka cika goma ba to in ka amince da wannan za ka samu sauƙi a ranka babu wani ɗan adam yau a duk duniya da yake goma 10 over 10 wani ya kai tara wani ya kai takwas wani ya kai bakwai wani ya kai shida wani ya kai biyar wani ɗaya ne wani bai ma kai ɗayan ba wani zero ne ma over 10 amma dai duk inda ɗan adam yake babu yadda isa wai ya gamsar da kansa wai yanzu shi komai daidai ne babu ɗan adam da ke da wannan a duniya ko da ka sake kana magana akan kasawar wani to ɗabi'a ce ta bahaushe ka hau kan zunubanka kana leƙan zunuban wani amma da za ka kalli ƙasa ka ga zunubanka to tsakanin da Allah za ka toshe kunnanka ne saboda warinsu amma shi ɗan adam ya iya buɗe kuskuren wani ya manta da nasa wani idan ka buɗe caftan kurakuransa da iyalansa kaɗai a gida na zalunci wallahi kare ba zai sayawa ba kare ma aka bashi ba zai ci ba amma duk inda ya zauna ya zagi liman wane ya zagi aramma wane ya zagi malam wane ya zagi shugaba wane ya zagi allaji wane duk inda aka shi kowane mutum ya da sharri a kansa da zai iya dorarwa amma shi kuma ka dauka a cikin society babu wani aiki na alheri guda ɗaya da zaka lakace ga aikin sa na alheri a cikin society babu shi amma duk dan adam mai alheri kuma zai zauna ya masa hisabi shi abin da ya iya hisabi wa mutane to wannan ba aiki ne na bayan Allah na kwarai ba bayan Allah na kwarai suna istighfari suna tuba sun fi shagaltuwa da kasa wasu akan kasawar wani ɗaya daga cikin magabata na kwarai Sheikh Ibrahim bin Yazid bin Qais an-Nakhai rahmatullahi alayh wanda ana ga a zamanin sa iya cikin sune as-sabiquna al-awwaluna a tsoron Allah da biyayya ga Allah yana cewa wallahi da zunubanmu suna wari a rika ji yadda mutum zai hutu ko ba haya a ji wari ya ce da zunubansa na wari da duk duniya ba mai da ya zauna kusa da shi amma Allah ya sa zunubi bai da wari yanzu kaddara da Allah ya jarabe mu duk zunubin da mutum ya zai rika yin wari kamar yayi hutu ai wani daga yazo waje za a watsa wani ma su ma za a yi saboda warin zunubin amma sai Allah ya rufa wa kowa asiri sai mutum yayi zunubin ya fito babu wanda ya gane saboda me saboda ba su da wari ka gane fa cewa Allah ya rufa wa ɗan adam asiri da ya sa zunubi baya wari da yadda hutu ke wari ba haya ke wari haka zunubi yake wari ai da an tona asirin mutane da yawa amma sai Allah ya ɓoye ba sa wari kuma in ka duba da istighfari da tuba duka bayan Allah na ƙware suna yi ce sa Allah ta'ala ya ce wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun kaga sai ce wa tubu ilallahi jami'an ku tuba zuwa ga Allah ga baki ɗayan ku sai ce ayyuhal mu'minuna ku mu'minai ashe mu'mini yana tuba ba wai dan duniya ne kawai yake tuba ba wannan cikin suratul nur aya ta nawa zai zama aya ta 31 Allah ya muku albarka akan tuba kuma yace ya ayyuhal ladina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha ya ku masu imani ku tuba zuwa ga Allah tuba tsantsa ita ce tubar da babu komawa ga sabon Allah a cikinta kamar yadda yake cin suratul tahrim aya ta nawa ta takwas zai zama Allah ya muku albarka so da kaga duka a wannan biyun mumine ma Allah ya kira yake su yi istighfari kuma su tuba mu koyi ɗabi'ar damuwa da yi wa kanmu hisabi akan yi wa wani hisabi mafiya yawa idan ɗan adam ya damu da bin zunuban wasu da magana a kansu da sharha a kai yana mantar da shi zunubansu har ya wayi gari a cikin society ya fi kowa zunubi bai masani sani ba kuma kabarinka daban kabarin wani daban sannan yanzu dukkaninmu a duniya ba mutum ɗaya da ke da yaƙinin a rayu a bayan ƙasa ɗari bisa ɗari shi ɗan aljanna ne kowa a ciki fallali ne yake a cikin haske ba wani wanda ke da yaƙini ba mutum ɗaya a yanzu a cikinmu da zai kalla duk najeriya duk duniya sai dai kawai chances ɗin wani ya fi na wani wannan babu kokonto wani ya fi hop an fi fatan wane zai tsira saboda mai saboda abun da alama ya nuna wane kuma akwai abun tsoro da rayuwarsa amma ba wanda ke da yaƙini to ya za a yi gidan da kake nema kai ba ka da tabbas nema kake yi kuma ka shagalta akan wani wanda kai ba ka da tabbas ai da sai ka bari sai ka shiga aljanna in ka zauna sai ka kalli wasu a can sai ka kalli su suka ka kaga yan duniyan can amma kai baka samu ba kuma ko a BBC ba a ce kai dan aljanna bane kuma idan yau a BBC aka yi ce zo labari da dubi sa wanda suke ta'alim a cikin masallacin Annur ranar Lahadi darasi na Arba'in na Hisnul Muslim an gafarta musu zaka yadda wallahi mu ma ba za mu yadda ba mu din ma da aka faɗa mun san ba gaskiya bane me dalili ita aljanna ta Allah ne ba ta BBC bane kuma ko a duniya ai ba ka kyauta da abin da yake ba naka ba yanzu wannan kayan aran ma ne muna zama sai ce bayan darasi na baka wannan rigar ta sa ta 'yan Sudan din na nemi a zauna lafiya amma in na baka wannan fa na nemi a zauna lafiya don wannan tawa ce amma wannan ba tawa bace to ta ya za a yi mutum ya baka abin da bai mallaka ba ai ba zai yi ba to yasa kullum a rayuwa kar mu rika kuskura kallon kasawar wani ya mantar da kai ga Allah har zunubanka su ninka na wanda kake kallo sau ɗari baka sani ba mafhum tayyib don haka al-istighfar wa tauba qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da aminci sabbata gare shi yana cewa wallahi na rantse da Allah inni lalle ni la astaghfirullah ina neman gafara Allah wa atubu ilaihi ina tuba zuwa gare shi aksara min saba'ina marra fiye da sau saba'in a kowane wuni manzon Allah ya kan tuba zuwa ga Allah a kowane wuni fiye da sau saba'in shi ne fa Allah ya ce fataha na laka fathan mubina gafira laka Allahu ma kaddama min zan wa ma akhar aya ta biyu a fatashi in akwai abin da ya wuce na zunubinsa Allah ya gafarta masa in akwai abin da zai in the future Allah ya gafarta masa don Allah akwai gatan da ya kai zunubin da bakai ba a ce an yafe maka shi babu mai wannan sai dan gata annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gashi yafi kowa imani a duniya yafi kowa bautan Allah a duniya ya fi kowa kyawawan halittu a duniya ya fi kowa jarinta a duniya ya fi kowa haƙuri a duniya ya fi kowa taushin hali a duniya sannan kuma ya fi kowa fari a duniya abu huraira radiyallahu arhi na cewa wallahi ma ra'aitu aksara istighfaran min rasulillah yace wallahi ni dai a rayuwata Allah bai nuna mun ɗan adam mai yawan istighfari irin manzon Allah ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam as-sadiqul masduq alladhi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahayyuha wa in tuti'uhu tahtadu wa innaka la'ala khuluqin abim laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun Alaihi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina rahim wa innaka la'ala khuluqin abim yabon da aka masa a ƙur'ani duk duniya babu littafin da ya yabi wani ɗan adam a duniya irin wannan yabon babu shi shi ne muhammad rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kawai ka bi shi ma ka zama shiryayye ba a yi ɗan adam kamarsa ba kuma har abada ba za a yi mutum kamarsa ba kuma a filin kiyama har annabawa suna roƙon ya je ya roƙa musu Allah a musu ashafa al-kubura balle mu da ba a maganan mu a filin kiyama VIP a lahira VIPs a lahira su ne annaba da manzanni suna nema su kama kafarsa shi ne zai je gaba ga Allah ya ce ya roki Allah ya ce ana laha ana laha shi zai roki a mana hisabi amma duk wannan darajar abu hurairu ke cewa wallahi ban taba ga mutum mai istighfari irinsa ba mutumin da kullun yana neman gafara Allah amma mu yau kallo sabon Allah kunne sabon Allah tadi sabon Allah in ka fito akan hanya baka ma son sabon Allah idan ka sai ya ga sabon Allah ka kalli nan ka ga sabon Allah kai a'udhu billah ka kalli hagu ka ga sabon Allah in ka kunna rediyo sabon Allah talabijin in ka kunna sabon Allah in ka shiga social media sabon Allah in ka shiga internet gabaki ɗaya sabon Allah amma sau nawa muke istighfari shi ka duba darajarsa sun rayu zamanin da ba rediyo ba talabijin babu irin tabarruji babu intanet amma ya fi kowa a duniya istighfari da koma zuwa ga Allah kuma a lokacin da yake istighfari Allah ya bashi tabbacin abun da zai nan gaba in ma yayi na kuskure Allah ya yafe masa amma kuma yafi kowa istighfari in ya tashi ƙiyamun laili kafarsa takan kumbura ka rika tsagewa saboda tsayuwa nana Aisha ta tambaye shi manzon Allah ba kai Allah ya gafarta ba sai ce nana Aisha bai dace na yi godiya ba tunda an gafarta mini wai duk wannan ibadar ta godiya ne mu ni'imomin da Allah ya mana yaushe muka gode masa wannan hadisi yace manzon Allah yana istighfari ya koma zuwa ga Allah a kowane wuni fiye da sau saba'in, a wata riwaya sau ɗari. hadithin iya bukari hadithi na 6307 riwayar zaid bin baul Allah ta'ala ya ba mu ikon yin istighfari da tuba zuwa gare shi subhanahu wa ta'ala Allah shi sa mu wanye lafiya bismillah نعم يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب في اليوم إليه مرة وقال صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس يا أيها الناس توبوا إلى الله توبوا إلى الله فإني أتوب في اليوم فإني أتوب في الليل إليه مئة مرة قال صلى الله عليه وسلم منزل الله tsira da aminci tabbata a gare shi yake cewa ayyuhan nas ya ku mutane tubu ilallah ku tuba zuwa ga Allah fa inni lalle ni atubu ilallah ina tuba zuwa ga Allah a kowane guni mi'a amarra sau 100 yake tuba zuwa ga Allah mun karanta wannan hadisi a baya a littafin nan haka ne hadisi ne nawa ne a littafin hmm. zai zama na 96 ku duba ina yi kuskure ku tuna mini shi ne na da shida, ku duba littafin ustaz za ka duba kai mako, shi ne na da shida, shi ne ko to kaga mun maimaita shi kenan amma wasu sun manta mutum da wani zai cinan mun karanta shi a baya kuma har ya gane na nawa ne zan muku wani special jarraba mun kammala insha Allah za mu aje littafin tun daga addu'a farko na ƙarshe zan muku jarrabawa kuma ni ma zan yi wa kaina insha Allah zan can ku kowace addu'a sai ku faɗi ta, ko na faɗi namban sai ku bani addu'a duk wanda ya amsa guda hamsin babu kuskure sai bar kyauta ta musamman kuma hadani ni ni ma ne za ku mini in kun amince a yi jarabawa za ku munta musamman to zan ba ku littafin sai mu zauna mu yi jarabawa za ku fara mini zan ba ku dama ku tambayin guda ɗari a ciki tukunan ku sai na muku hamsin hamsin rabin abin da za a mini in kun amince sai ku gaya mini in kun amince sai ku gaya aran ma isa kai naka na daban ne in na yi ɗari kai sai ka yi sittin <laughs> ya ayyuhan nas ya ku mutane tubu ilallah ku tuba zuwa ga Allah annabi ce ku tuba zuwa ga Allah anan ya hada dukkan mutane cewa mu tuba zuwa ga Allah da istighfari da tuba wanne aka fi ambato a Qur'ani Ustaz Isa ka ba da gari kenan wani gari ka bani <laughs> gwamnatin ai gari na ne daman sai dai ka bani zamfara shi ne garinka daman gwabba gari na ne a hada da kano ko ina kana kun bani kano garin masoya na ne kano an bani kano Allah ya fi ambaton tuba a ƙur'ani fiye da istighfari saboda kamar yadda ustaz ya faɗa a cikin tuba akwai istighfari tuba a ƙur'ani da kalmar da aka cira daga tuba ya zo sau 87 istighfari sau talatin da biyu. kaga ya ninka kusan biyu da rabi kenan ko abin da ya kama da haka mafhum tayyib da haka fiye halage ta fa inni atubu ila Allah mi'ati timarra ni ina tuba zuwa ga Allah a kowane wuni sau 100 yayi muke da lokaci saura minti uku to sai mu kara kwaya ɗaya ko الذي لا إله إلا an ramma ka samu cin abinci a yau kuwa ga ka koshashe mutumina ka duba kuma muryar ka kuma har nima ga nan nake fi yau ɗin, na fi ka تو بسم الله دغه يا استاذ وقال صلى الله عليه وسلم من قال استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم الحي القيوم وأتوب إليه غفر الله له وإن كان فر من الذهب wannan hadisi shi ma riwaya ne na Zaid kamar da muka faɗa a baya rahimahullah amma yana cikin sunan na Imam a tirmidhi ta hakiki na Sheikh Muhammad Nasir rahmatullahi alaihi a uwan littafin iya hadisi na dubu uku da ɗari biyar da saba'in da bakwai magana mafi inganci addu'a ce ingantacciya man kala wanda ya ce astaghfirullah al'azim ina neman gafara Allah mai girma allazi wanda la ilaha illa huwa babu abun bauta daga gaskiya sai shi alhayu, wanda yake rayayye saboda rayuwarsa baya mutuwa kuma ba zai mutu ba bai da farko bai da ƙarshe alƙayyum wanda yake tsayayye saboda tsayawarsa baya yin gyangyaɗi balle yayi bacci saboda tsayawarsa babu abun da zai faru a mulkinsa da bai sani ba wa tubu ilaihi ina tuba zuwa gare shi gafarar lahula, wanda ya faɗi wannan Allah zai gafarta masa wa in ka na farra min zahaf ko da ya gudu daga filin daga ne wanda guduwa daga filin daga iya daga cikin manya-manyan kaba'iran zunubai wanda suke almubiqat da ke iya halakar da mutum amma Allah zai gafarta masa don haka daga cikin mafi muhimmancin istighfarin gafara da neman tuba shine mu ce astaghfirullah alazim alladhi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum wa atubu ilayhi zan fada ku maimaita astaghfirullah alazim الذي لا ilaha إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه wannan hadisi na Tirmidhi na 3577 yace da mutun ya aikata kaba'irin zunubi ne kaman guduwa a filin daga Allah zai gafarta masa idan za mu duba kuma wani darasi a ciki akwai alhayyu alqayyum sune asma'ullahi al'azam a magana mafi inganci wanda sun zo a wurare uku a ƙur'ani a bakara da ali imrana da kuma suratu tsahako bakar aya ta nawa 255 Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wala nawm ali imran aya ta nawa ta biyu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum nazzala alaykal kitaba na uku ataha shine wa anatil wujuh lil hayyil qayyum aya ta nawa 111 waɗannan sun zo wurare uku bakara 255 ali imran aya ta biyu tsaha daya ta 111 ne inda aka kira alhayyu alqayyum sune asma'ullahi alazam a magana mafi inganci so in za mu yi addu'a mu rika yi aiki da ya hayyu ya qayyum insha Allah ta'ala Allah zai amsa mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تقول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتئنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعل الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من آدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انا نسالك باننا نشهد ان لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد على جاب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت